o'ninchi bob hazrati ayso u yerdan ayrilib yahudiya o'lkasini besib o'tib Yordan daryosining u qididiki rayonlarga bordi uning atrofiga yana to'p to'p odam yig'ilgan edi u ko'pchilikka har qitimqidek ta'lim berishga boshladi hazrati ning yiniga kelgan ba'zi farisiylar uningga tuzoq qurish maqsadida bir odamning ayolni taloq qilishi tavrat qonuniga uyg'unmi deb so'rdi muso payg'ambar sizlarga nemi deb buyrug'on dedi hazrati iso muso payg'ambar allarni ayolini bir parcha taloq eti yezibla taloq qilishiga ruxsat qilgan deyishdi ular hazrati iso ularga tarsalg'inlodin muso payg'ambar bu buyruqni yozgan xudo olamni yaratganda insonlarni er va ayol qilib yaratdi bir odamning ota onasidan ayrilib ayoli bilan birlashib bir tan bo'lishi ana shu sababdindir shundoq ekan er ayol ayrim ayrim ikki tan bo'lmasdin bir tandir shuning uchun xudo qo'shqonni inson ayirmisin dedi ular uyga kirgandan keyin shogirdlari bu haqda hazrati aysodan yana so'rdi hazrati ayso ularga ayolini taloq qilib boshqa birini amriga olgan kishi zino qilgan bo'ladi eridan ajrashib boshqa agi takkan ayolmi zino qilgan bo'ladi dedi qo'lini taksi baxtilsin deb kishilar kichik bolalarni hazrati aysoni oldiga elib keldi biroq shogirdlar ularni aybldi buni ko'rgan hazrati ayso xopi bo'lib shogirdlarga bolalar oldimga kelsin ularni tosmanglar chunki xudoning podsholig'i kirdiganlar dal mushulag'i o'xshashlardir bilib qo'yinglarki kimdi kim xudoning podsholig'ini sabiy bolalardek qabul qilmasa uningga hargiz kirolmaydi dedi shuning bilan u bolalarni quchig'iga ilib ularga qo'llarini takkizib baxt tilidi hazrati ayso safarga chiqish oldida bir kishi yugurib kelib uning oldiga tiz bukib he yaxshi ustoz mangulik hayotga erishish uchun qandoq qilishim kerak deb so'rdi hazrati ayso uningga meni nemishqa yaxshi deysiz yegona xudodan boshqa yaxshi yo'q siz tavrotda buyurilgan qotillik qilma zina qilma o'g'irlik qilma yolg'on guvohlik berma boshqalarni qoqti so'qti qilma ota onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling dedi ustoz bularga kichigini tortib amal qilib kelyotiman dedi hilqi odam hazrati ayso uningga mehribonlik bilan qarab sizda qilishga tegishli yana bir ish kam berib butun mol mulkingizni setib pulini kambag'allarga bering shundoq qilsangiz arishda g'azimingiz bo'ludi ondin kelib manga agishing dedi bu so'zni anglash bilanla bu odamning chiroyi o'zgarib qayg'u ichida u yerdan ketib qoldi chunki uning mol dunyosi nihoyat ko'p edi hazrati ayso o'pkirsi ko'z yugurtib chiqqandan keyin shogirdlarga mol dunyosi ko'plarning xudoning podsholig'iga kirishi nima degan tasa dedi shogirdlar uning so'ziga hayron bo'lishdi lekin hazrati ayso ularga yana bolalarim xudoning podsholig'iga kirish nemi degan tasa boylarning xudoning podsholig'iga kirishi tugining yengni to'shigidan o'tishidimi tas ekan dedi shogirdlar texmu hayron bo'lishib bir biridan undaqda kim qutqizishga erishalaydi deb so'rashdi hazrati ayso ularga qarab bu insonlarning qo'lidan emas xudoninla qo'lidan keladigan ishdir chunki xudo hammaga qodirdir dedi mana biz hammani tashlab sizga agashdiq sizcha biz qutqizlamdiq dedi petrus kayndilla bilib qo'yinglarki meni va xushxabarni deb uyi oq ukulari ocha singillari ota onasi bola chaqilari yoki yer zimlardan voz kechganlarning hammasi bu dunyoda ziyonkashlikka uchrash bilan birga yuz haslab uy oq ufqa och singil ona bola chaqa va yer zimillarga erishidi keladigan dunyodimi мәңгілік hayotga erishidi lekin shu chog'da nurg'un oldingi qatodikilar oxirqilar bo'ladi nurg'un oxirqilar oldingi qatorga chiqidi dedi hazrati ayso ular yerusalimga bordigan yo'lda edi hazrati ayso hammaning oldi ketiyotdi shogirdlari uning xatar yuz berish mumkinchiligi bo'lgan u sharga oldirab manganligidan hayron edi ularga agashganlarmi qo'rqinch ichida ketiyotdi hazrati ayso o'n ikki shogirdini yana bir chatga tortib ularga o'z beshig'i keldiganlarni uqtirib Мана, біз ғазір Ерусалимға кетіп атымыз. Инсан оғли, оли руханила вә тәврат тапшырылды. Ула уни өлім жазасығы мәккім қылып, римлықлаға тапшырып берді. Римлықла уни мәскірі қылыды, юзігі түкірді, ұны қамшылайды вә өлтірді. Лекен, у үш күндің кейін қайты тірілді, деді. Zəbəyinin oğulları Yaqub ilə Yuhanna Həzrəti Əysanın aldığı kelib. Ustaz, bizning bir təlbimiz bor edi. O'rinda berishingizni o'tinimiz, deyishdi. Sizlarga nima qilib berishimni talab qilsizlar, deb so'rdi Hazrati Ayso. Siz shon sharafga erishganingizda birimizni o'ng yeningizda, birimizni sol yeningizda o'tirg'izg'aysiz, deyishdi ular. sizlar nima talab qilinglarni bilmayvotsizlar dedi hazrati ayso man ichadigan azob qadrini va man qabul qildigan cho'mildirishni sizlarmu qabul qilolamsizlar qabul qilolaymiz deyishdi ular hazrati ayso ularga sizlar менің азап azob qadihimga va ортақ o'rtaq bo'lasizlar Бірақ оң яки сол yenimda o'ldirishinglarga рұқсат qilish mening ixtiyorimda emas bu o'rinlar kimlarga tayyorlangan bo'lsa shular o'ltirdi dedi buningdan xabar topgan boshqa o'n shogird yoqub bilan yuvanaga xobi bo'lishga boshildi hazrati ayso ularni yeniga chaqirib mundoq dedi sizlarga ma'lum bu dunyodagi hukmron deb qaralganlar qo'l ostidagi xalq ustidan rahimsizlik bilan hokimiyat yurgizdi amrlari ularni qo'llik bilan idora qiladi biroq sizlarning oranglarda bundoq ish bo'lmasin sizlardan kim martabalik bo'lishni xohlasa u qog'onlarga xizmat qilsin kim birinchi bo'lishni xohlasa u hamma odamning quli bo'lsin chunki inson o'g'limu boshqalarni o'ziga xizmat qildirg'ili emas boshqalarga xizmat qilg'ili va jinni pido qilish badiliga nurg'un odamlarni gunohdan ozod qilg'ili keldi keyin ular iriha shariga keldi hazrati ayso shogirdlari va nurg'un haloyiq bilan birga erihadan qaytgan vaqtda timoyning bartumay ismli qorg'i o'g'li yo'l bo'yida o'tirib tilanchilik qilyotdi u nosiralik aysoning uyada ekanligini anglab hey podsho dovudning avlodi ayso маңа рәхим қығайсыз, деп толашқы башылды. Нұрғын адамла оны әйіпләп, үнінің чықамаслығыны етті. Лекін о, «Эй, патша Давудның әвлады, рәхим қығайсыз!» деп техмі қаттық тоғылды. Әзірті Әйса қадімінің тоқтытып, «Оны чақырыңла», деді. Чақырылы бағала қаруғыға, «Қоқма, орныңдың тұр, о сені чақырватыды», дейшті. u odam chopini silib tashlab o'rnidan dars turib hazrati aysoning oldiga keldi hazrati ayso uningdan mandan nima talab qilasan deb so'radi qorg'u ustoz ko'zimning ichishini talab qilaman dedi hazrati ayso qaytsang bo'ladi manga bog'ilgan ishonching seni saqaytdi devidi u odamning ko'zi shu on ichildi shuning bilan u odam yo'l bo'yi hazrati aysoga ergishib mongdi